еще один разряд И будто пальцы по кнопкам дождь бьет в асфальт Конец, все, его закончился танец И значит начинать все снова с нуля Но нет, еще один разряд И будто пальцы по кнопкам Дождь бьет в асфальт Конец, все, его закончился танец И значит начинать все снова с нуля Спусти меня к себе в сердце И навсегда оставь Как я когда-то оставил там тебя навсегда Мелодия моя Соединяй И вроде бы тепло, но не тает Мысли зажаты в тиски и уже в который раз остыл этот дымящийся чай на столе Что происходит с нами, не понимаю, объясни Помоги вникнуть в этот момент Ведь обоюда острая, если Значит целебная плюс Значит нежность А если возникла цена и стал дороже серебряника Не было или исчезла В аренду сдается бездна Свободный полет, расплата капли Там где-то далеко внизу расплывчатая резко близости не видно дождей Наши окна закрыли роль ставни Нет, еще один разряд И будто пальцы по кнопкам дождь бьет в асфальт Конец, все, его закончился танец И значит начинать все снова с нуля Но нет, еще один разряд И будто пальцы по кнопкам дождь бьет в асфальт Конец, все Его закончился танец И значит начинать все снова с нуля Опусти меня к себе в сон А пробудившись забудь Но вновь потом в нем по имени тебя назову Пока в разных концах земли Миллионы ключей продолжают крутиться в скважинах И телефоны продолжают звонить Сквозь океаны, моря, города Ring, ring, ring Количество голосов тон и в одном Надежда на то, что может снег скоро сойдет Да, и это песня сердца Линии белые сменяют белые в инверсии Ливни, бесшумные ливни Но даже к снегу дождь бывает ревни Вот взор издалека сменили твой взгляд в глаза В упор и теперь стекло, а не рука меня держит за руку Мне снишься не ты давно, а какой-то каменный лес Выжженный лес и гром